hormigas. Mira, Porque esto es así, en este país. la hormigas cuando comienzan a comer un poco la mierda también. ¿eh? Ay, no puedo evitarlo cuando la gente habla. No, aparte del cambio climático, lo que... A mí es algo que me encanta hacer. ¡Pero te basta! Y me flipa. Dijous de 8 d'abril de 2013. Començam avui la vintena edició de Paraula de Tortuga. De vegades mos demanam qui ens roba el mes d'abril. Aquest estudi de ràdio comença a pujar la temperatura i els nostres tertulians volen follir a la muntanya o a la platja. estem a la porta d'una altra temporada estival que mos agafa amb els calçoncillos baixos. En aquest temps segueixen en band ses, amb l'obstinació reformista dels conservadors i l'obstinació bel·licosa dels imperialistes però també segueix en van l'esperit subversiu. Avui tenim com a convidats en, en Josep Lluís i en Macarena. Què tal, Macarena? Bones tardes, molt bé. Ja un calor, eh? Comença Hola. a fer calor. Hola, bones tardes. I tenim en, en Carles en els comandaments, Bones, Carles. Xurri, pai, pai. He dit esperit subversiu i crec que me'n recordava de tu. Com vas de, de revolució? Difícilment una revolució se pot posar en marxa a una altra època que no sigui aquesta, la primavera, no? Què pensau? Josep? Oma ella ha de todo... ...está... ...cuándo va ser la, la, la, la bolxevique? octubre ah, en octubre. No, la verdad que ya hacía fresquito, ¿eh? <laughs> Octubre, vamos, a, vamos a poner música. A Moscú a octubre no era ...en primavera. No, hacía, hacía fresquibiris, hacía fresquibiris. Yo no sé cómo tenían cojones de salir estos a la plaza, que no era ni roja en aquel tiempo, ¿eh? pico en mano a, a saltar el Palacio de, d'invierno. Els russos estan molt avançats en el fred i potser és que els, els estimula més. Però aquí, que tenim la platja a prop, la caloreta i tal, la veritat és que doncs, en, bueno, en aquesta època que comença a fer calor és com que hi ha més energia, no? Entren més ganes de dormir a una plaça, això és veritat fa com més ganes agafar el sac de dormir i anar a acampar on sigui. A dormir, a fer, un, a fer una paella... Sí, o una redada policial, lo que surgi, lo que surgi. Lo que surti. Fa una estona, fora de micròfon, hem xerrat de, de que quan, quan arriba la, la primavera mmm, s'acaba un poquet l'època de la conspiració i eh, és un bon moment per mm, tornar a tomar les places. tomar las calles. Y con esto yo recuerdo, quiero recordar la ínclita y vertiginosa em, letra de Mamaladilla, primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas. editorial tan participada y caótica, Començam aquesta nova edició de Paraula de Tortuga i ho farem com a cada setmana amb la secció que ens presenta en Carles endavant amb Springle. Springle. Toma Moreno, toma Moreno la técnica. Cómo nos facilita las cosas la técnica, madre mía. Quan venia fa una estona amb el cotxe estava sentint un tio que xerrava de, de la primera novel·la escrita de referent en, el, en el Dràcula i en els personatges que l'han duit en el cinema i tal crec que se t'ha colat, no? Un Springer un poc draculaniano. no? No sé de què m'estàs xerrant, Pere. Vaja, això ho estàs fent en directe. Eh? Això ho, estic, això ho estic fent en directe i sense cap arreglo tècnic. Vull dir, això són les meves cordes vocals que tenen unes propietats màgiques que, que sé que vos agraden. Esto es para el disfrute de las nenas, señores. Però te'n recordes d'aquella frase, no? Jo soy Drácula. Tu padre. <laughs> No era tu padre. No, no. Yo soy Drácula, he cruzado mares de tiempo, una cosa, océanos de tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal suena. Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetaladas. Faltaba que aquesta para perquè va Bueno, venga, comenzamos en la sección semanal de Springle ¿Cómo se una noticia que diu Varias prostitutas evitan un robo en un burdel atacando al ladrón con...» Y aquí las respuestas de nuestros compañeros. ¿Con qué podían atacar las prostitutas? Yo lo sé. Tú lo sabes. No era con tangas. No. Em, venga. No era con periódicos mojados. Empieza por F. ¿Empieza con F? Ah, bueno, flautas. O con P. Con flautas, con. ¿Con qué? Bueno. Compañuelos. Compañuelos, por ejemplo, sí. Con F, venga, con F, Macarena, ¿qué, qué con F? Con fideos. Con fideos, por ejemplo. Si están calents, fan mal, eh? Pues no, señores, con consoladores. Falos, també, per mi anava per aquí, no? Sí. Doncs sí, eh, resulta que eh, un senyor que tenia ganes de juerga, eh, però no de ses que ses prostitutes pensaven, eh, va entrar en el bordel amb, amb un ganivet en sa mà per llevar... Per, mm, ui, parece que hay como gente aquí con ganas también de, de cachondeo. Bueno, y va va entrar en un, un canivet pensant que se duria tot de sa pasta y lo que se va dur va ser bones pollades a sa cara. Entonces, una vez que le desvirgaron la frente a este señor, <laughs> cogió, se largó con lo que le quedaba de dignidad <laughs> para su casa. T'he dit que en aquesta sessió surten <laughs> una col·lecció de lladres xapussers. Pues sí, tu saps que a Palma, a més, eh, bueno, aquesta setmana anem, de, anem especialment de, de lladres xapussers. Tu saps que ha hagut un lladre que, que ha entrat a una, a una tenda i després de carregar-se el vidre per entrar va trobar que tenia molta son i que tenia, havia un sofà molt còmode i dijo, voy a hacer una siestecita Y así fue hasta que se despertó engrilletado por la Policía Nacional. ¿Qué te parece? Y a dormir al cuartelillo. Y a dormir al cuartelillo otra vez. Entonces este hombre yo me imagino que ahora estará muy activo el pobre. Será como los bebés que luego no pueden dormir. Pues sí, este hombre se llevó unas cuantas polladas en la cabeza y se fue para casa. Pero bueno, vamos con otras. Eh, el presidente de Aguas de Mataró presenta su renuncia tras saberse que se hizo un puente en el contador de agua de su casa. Ayena. ¿Qué te parece? Y eso es lo más normal, no? Si ell eres presidente, tú podia hacer. Me parece que esto mismo pensaba el hombre, efectivamente, y por esto lo hizo. Eso que tenéis poda. Entonces, si tú eres presidente de Aguas de Mataró y te haces un puente y es lo más normal, si tú eres presidente del Banco de España, ¿qué haces? Bona relació. Yo eso me he pensado, yo en això estava Vinga, uh, i com que les notícies pens que ja són suficientment absurdes que les que sentim en els diaris normals i tal, anem amb un parell de lleis absurdes, que aquestes també són molt guais. Ho sentim mai, no?, aquestes lleis d'Estats Units en plan no puedes volar a lomos de una cigüeña a medianoche por Ohio, ¿no? Pues no, puedes meter el gato en el microondas. No puedes meter el gato, no, pero siempre es con un, con, un añadido. No puedes meter el gato en el microondas si esa noche has, has comido callos, por ejemplo, o sea, <laughs> una cosa así. O sea, solo puedes o solo puedes llevar pistola a la vista si te vas a matar a cinco chinos, ¿sabes? Una cosa de que estás pues ni solo pues demostrar que también Europa ho sabem fer en això. Tenim aquí un de unos cuantos lleis. por ejemplo a Francia está prohibido besarse en el tren. Lo siento, el consorcio está muy triste. en el autobús? Yo creo que en el autobús sí, en motocicleta sí, en patinete sí, pero en el tren no. Prohibido besarse en el tren. No, en el tren no se puede. Es una pena porque ya se sabe que chacacha del tren, que gusto da viajar cuando se van express. Chats pues parece que el amor con su dulce Bueno, eh, os ho de qué va. yo sé que Pep de lo que estic a França, me no te puedes enrollar en el tren. después también a Francia está prohibido bautizar a un cerdo con el nombre de Napoleón. ¿Qué te parece esto? Pues no, no ho acabo d'entendre. Pues a mí me parece un nombre precioso, no sé. Sí, y además que... ¿Y en Inglaterra de Margaret? pues, hombre, yo me imagino que Margaret en Inglaterra tiene que haber más de, más de dos, por lo menos, ¿no? I una cerda I més ara. en Inglaterra? Ah, una cerda, Margaret. Pues, no sé, perquè... Saps què passa? A Anglaterra jo trobo una cosa, no sé vosaltres què pensau, ja mos posem un poc serios, vull dir, aquí que som més de sa festa que a Anglaterra, així de primeres menys per en Monty Python, que són els més guais de, del món, però eh, és curiós com que aquí no mos poden ficar en certes institucions. En canvi, a Anglaterra, que tenen sa reina, que és sa tia amb més poder d'Europa, de, i, i en canvi amb ella se fiquen tot el dia, saps? Bé, però això és de Polònia no ho tenen tan clar, eh? Pot ser que no, però jo me'n record que no fa tant de temps que també a TV3 varen tenir problemes amb això. O no te recordes? Sempre han tingut, han estat una mica llanes i llit. Se n'han dit qualque catxetada. Bueno, pues doncs Anglet... Catxetada. Ja que estem amb, amb, amb Anglaterra, ja que estem amb Anglaterra, la llei autoritza... Mira, ses venedores poden fer topless a Anglaterra però només, només les venedores que fan feina a negocis de peixos tropicals. Mm -hmm. Com lo ves? Uh, vaja. I si vens, per exemple, peces... Sant Res, no pot fer tot l'és? No pot fer tot l'és. Ha de ser peixos tropicals. O sigui, tu pots vendre peixos tropicals i cendrers i podries fer tot l'és, per exemple. La clau són els peixos tropicals. Ah. Què t'apareix? Després també n'hi ha un altre que és... Uh, és il·legal... Uh, mm, Eh, estar borracho en posesión de una vaca. Esto está prohibido. Vol que si tienes una vaca no pots No, mm, em- en, ese momento tienes que llevarla contigo. O sea, tú no puedes estar borracho con una vaca. Pero ¿la puedes poseer sin beodo? Perdón, ebrio. Perdona, necesitaba borrar una imagen de mi cerebro. Bien. Eh, en Irlanda, por ejemplo, no nos movemos de la misma isla. En Irlanda, si estás en Cork, en Cork solo, ¿eh? Bueno, espera, ¿queréis que vuelva a subir la música y así nos reímos? ¿No? ¿Sí? Bueno, ¿qué? Eh, lo más típico es que es, vaqueros, cabreros y y de mm, que en <laughs> animales, pues, teníamos de intimidad más más ¿eh? no se quieren Y, y practican. Bien, pasemos a otra cosa. Como decía en Irlanda, la la la la la, no oigáis a ver, en Irlanda, si estás en Cork, que es el, un, es precioso, ¿cómo se llamarán los de Cork? ¿Serán corquianos o qué son? Corque, corquenses. ¿Alguien lo sabe? No, bueno, vale, pues en Cork todavía es legal asetear a un escocés con arco y flecha, excepto, muy importante, excepto los domingos a vol dir que... que... Eh, sí, vol lo que que pensando lo, que estoy pensando Hombre, arco Guillermo eh, sí, Guillermo Tell, pero sí, sin manzana, vamos. Directamente al melón. Es legal fer Es legal, excepto los domingos. Bien, ¿te parece correcto? Y, eh, y por último, venga, esta me ha encantado. En Israel, en Israel, en Haifa, más precisamente, ¿sabéis dónde está Haifa? A mano izquierda. Exacto, de entrando en Israel, fondo a la, a la izquierda, exacto. Como los baños en los bares. Pues en Israel, en Haifa, está prohibido llevar osos a la playa. Yo no sé si esto tiene dobles lecturas. Porque yo aquí en Mallorca veo osos a menudo, de hecho. Yo me acuerdo de mi abuelo y me entra en la descripción, ¿eh? Ya. Eh, sabes, Pere, Yo Sí, digas. Sí, no, que se meu a quin tipo de... se refiere a Claro, ahí Puede ser un oso polar, un oso panda, puede ser un... oso ibérico. Sí, puede ser un tío con gorrilla de cuero, puede ser un montón de cosas y barbota. Yo es que ahora me, un de, oso de peluche. Yo me acordaba cuando leía esta noticia, esta ley, yo me acordaba de cómo aprendí yo a nadar. Y es que mi abuelo mi, abuelo era un nadador buenísimo y nadaba a braza y tal. Un día escolteramos en este uh, abuelo. ¿Sí? pues joder, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, porque tú tienes una gravedad ah, de este abuelo. Tendrá que surcar mares de tiempo también, océanos de tiempo. Bueno, don el meu predí, lo guay que era que tenía tanto de que yo vaya a aprender a en, en o sea, agarrado como tal al pelo de la espalda de, mi abuelo. Tenía tanto que yo me cogía incluso con los dientes, ¿sabes? Y el tío nadaba y me remolcaba. ¿Qué te parece? Que eso, ¿no? para eso sirve. Sirve para eso y si para... tienes mucho pelo y tienes nietos, pues puedes hacerlo así. Puedes hacerlo así. ¿Qué más cosas? ¿Para qué más cosas sirve el pelo de la espalda? Para la mochila del cole cuando llevas muchos libros, por ejemplo. O para que, si eres escocés, para que si te asetean en Cork, a lo mejor sobrevives. Y si eres ruso y quieres hacer la revolución rusa, pues estás más calentito. Pues sí, claro, i és mejor. Bueno, i amb aquesta darrera aportació d'en Pere acabam la nostra secció setmanal de... Springor. Yeah. Ara sí que m'hem matat. Tras la victoria en los comicios venezolanos del heredero político del difunto Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que ha vencido con un 50,6% de los votos, superando en poco más de un punto al candidato opositor Enrique Capriles, las reacciones en España nos han hecho esperar. Desde el Partido Socialista, además de felicitar a Maduro, que será proclamado vencedor en un acto en Caracas en la tarde de este lunes, ha querido dejar patente la confianza plena en las instituciones venezolanas en caso de que se tenga que recontar cada voto, como ha pedido el opositor Enrique Capriles me ha parecido entender que el candidato Maduro estaba dispuesto a hacerlo, pero en todo caso existe eh, un sistema en Venezuela con sus eh, correspondientes tribunales electorales, judiciales, constitucionales, que dirimirán esta cuestión. En todo caso, ha habido un resultado mucho más ajustado de lo que la mayoría del gobierno, de gobierno, la mayoría gubernamental, pensaba. Por su parte, desde Izquierda Unida han felicitado a Nicolás Maduro por su victoria y han expresado su deseo de que el petróleo siga siendo un instrumento para el desarrollo social de los venezolanos. Esperemos que sigan convirtiendo el petróleo en derechos sociales, laborales y de vivienda para los venezolanos y venezolanas y no únicamente en un instrumento de poder de oligarquías, de multinacionales y del propio imperio, que es lo que han tenido mientras controlaron los destinos del pueblo venezolano. Por último, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha afirmado que el resultado de las elecciones en Venezuela certifica una polarización fuerte y aconseja el diálogo entre fuerzas en un contexto político distinto a los anteriores como consecuencia de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Y era una, una noticia que Europa Press un par de eh, que tanto de con la Unida a, referent a les seleccions de Venezuela que eh, han tingut un resultat una mica inesperat i molt ajustat, però no hem escoltat les declaracions que va fer en Margallo, que precisament són les que varen posar de molt mal humor en el que president de Venezuela. Pregunté en España. ¿Ah? ¿Cómo le van empresas españolas aquí? Hay que cuidar las relaciones Cuidado, España, que Venezuela fue libre porque conquistamos nuestra independencia. En Maduro estava molt enfadat. Eh, sabeu que no li va agradar que, que qüestionessin una mica el resultat d'aquestes eleccions. Hauria diverses coses a comentar. No? En primer lloc, eh, que, que el resultat ha estat una mica inesperat. Què penseu? Mm, bé, jo crec que sí, efectivament eh, el va sorprendre una mica, una mica tots eh, que no que guanyés en Maduro o que en Capriles quedats en segon joc, sinó aquesta diferència tan, tan, tan minsa de, de 200.000 mm, vots només entre un i l'altre i fa pensar un parell de coses, no? Qualcun diuen que, que clar, a eh, Ventura hi ha un canvi de signe eh, a Venezuela i que la idea dels de, de, que tenia en Chávez eh, s'està torcent un poc. I per l'altra banda, Ventura, espès de la política venezolana estava en Chávez i una vegada que en Chávez ha desaparegut la gent queda un poc òrfena, com dir, i ara qui serà eh, el nostre pare? Perquè no hem de dubtar que la política venezolana tenia un, uns tons patriarcals i ara que el, el pare Chávez no hi és, Maduro crec que no té el carisma que en tenia en Chávez per assumir aquest paper de pare dels venezolans i la gent se n'ha d'anar a compte d'això. Josep Lluís, quina és la teva reflexió? La mateixa de fa dos mesos. Fa dos mesos se va xerrar un poquet de, de Venezuela i, i es deia de que els grans avanços que havia aconseguit eh, aquest règim era un, primer omplir eh, els estómacs i després crear eh, unes expectatives de benestar a les classes eh, populars inferiors. I jo el que vaig dir és que si amb això no mm, s'acompanyava no, no d'una educació de que tot el poble que s'havia beneficiat d'això això fos capaç d'on venia i cap a on va, doncs les classes mm, millor eh, assentades, els nous rics o els nous mm, millor col·locats dins la societat canviarien el seu projecte perquè hem de comptar de que mm, allà el, el bipartidisme és la cara i la creu o sigui, no, no és que l'altra opció sigui una opció <clears throat> socialdemòcrata, bolivariana o... No, no, l'altra opció és mm, de dir, bueno, ja està bé de repartir, eh, anem a créixer d'una altra manera. Carles, tens qualque comentari? Hombre, jo crec que hi ha molt probablement que analitzar si t'hi poses a l'hora d'analitzar la manera de fer política a Venezuela, però el que jo voldria tenir en compte aquí és realment és necessari des d'Espanya, des d'altres països, com s'està fent, fent un, un judici tan intens i, i tan ordenat d'aquesta història. Vull dir, entenc que pot ser analitzant, analitzant, un doncs, li pot treure coses a favor en contra en en Capriles, li pot treure coses a favor en contra en en Maduro, li pot treure coses a favor en contra en aquesta espècie de revolució que, que pretenen fer els venezolans. Però a l'hora de la veritat jo no veig que hi hagi en tot cas cap diferència real a l'hora de fer política amb la política que ja tenim implantada bipartidista en aquest país en la eh, demagògia que en tot cas en aquest país i a tants altres s'aplica i no entenc en cap cas la necessitat d'analitzar això com un fenomen global necessari d'arreglar des d'altre país que no sigui la pròpia Venezuela i els venezolans i tampoc no entenc que això hagi de suposar cap perill ni, ni, ni... vull dir, entenc quan els, els venezolans també s'emprenyen i, i, i, se de, i se demanen per què el món se passa el dia posant-li la lupa de, a, eh, a damunt per intentar analitzar cada moviment que fan o deixen de fer els seus partits polítics, vull dir, ho trob absurd, ridícul, poc madur i que respon en tot cas a estratègies pues, mm, de recursos eh, geoestratègics o com vulguis, o econòmics, ideològics, que no, que el que volen principalment és evitar que ses, ses persones dels propis països que analitzen aquesta situació venezolana i que no són Venezuela deixin de pensar en coses que realment són importants. Vols dir que te pareix que estem xerrant de Venezuela com a distracció? Sí. De lo que passa aquí. Que és una distracció, que és una manera de cridar a l'alarmisme, de cridar a l'alarma social a través cada un de la seva demagògia, els d'un costat pues, la seva i, de, i els de l'altre pues, de la seva també. Per al cap i a la fi això no és ni més ni menys que un procés de... electoral d'un país eh, que és madur per, per elegir els seus líders, si és que els ha d'elegir, i no crec que els altres països haguem de fer Eh, aquest judici paral·lel que estem fent. Vull dir, quan hi ha eleccions aquí a Espanya, amb totes, amb eh, con totes les flaquezas d'esta de, de democràcia nostra, si és que és democràcia realment, mm, posa en dubte que, la, eh, que Europa mateixa i molt menys eh, els països de, de Sud-amèrica se passin tot el dia en portada dels seus telediaris analitzant exactament cada paraula de lo que diuen els nostres representants polítics i analitzant per què és perillós un i per què és perillós un altre. Vull dir, trob que, que és una posició pues, un tant absurda i un tant intrusiva a la política interna d'un país. Um, Josep, Lluís, tu per què creus que xerram tant de Venezuela? Això no és una cosa d'ara d'aquestes eleccions. Des de, jo diria que des de que en Chávez està governant a eh, Venezuela ha estat un dels personatges mm, més mediàtics inclús a Espanya. Eh, no se xerra de... a lo millor se xerra de les eleccions dels Estats Units però d'altres països de cap manera Home, <clears throat> hi ha, mm, per una banda hi ha 40.000 raons que són els 40.000 metges que a canvi de petroli han vingut de Cuba a organitzar la seguretat social eh, a Venezuela Això no té res que veure amb Espanya per quin motiu és una notícia a Espanya? Doncs eh, perquè eh, potser allà eh, estan intentant muntar el que aquí s'està desmuntant. Sí, però tu creus que la notícia aquí a Espanya precisament va per aquest camí? Perquè jo crec, escoltant els mitjans de comunicació, escoltant en els analistes polítics que podem fins i tot llegir a internet i tal, ho analitzen des d'una perspectiva que res té que veure amb això. Vull dir, un pot mirar a l'exterior i dir, escolta, hi ha països que funcionen millor que el nostre, o hi ha països que funcionen... Bueno, doncs mira, nosaltres en comparació amb altres països tenim coses en el nostre favor i tal. Però com s'analitza a Venezuela, és una... És com si a Venezuela se jugàs un partit global en el qual nosaltres tinguéssim tot que dir i tot que influir i que nosaltres mos véssim absolutament influïts per això i no trob que sigui per a tant. A més, això de que tinguem els 40.000 venezolans aquí a, Espanya, que estic segur que els tenim, però vull dir... Si mos... No, en, en, en Josep diu de 40.000... Ah, 40.000 metges que van cap allà... Metges a Cuba. Ah, a Cuba, no, dius. 40.000 metges cubans es... Perdona, que han vale. organitzat la Seguretat Social de Venezuela a canvi del petroli a bon preu de Venezuela cap a... Hi ha hagut un intercanvi. I, I vols dir que hi ha països que això no li sembla bé, no? A mi de l'experiència venezolana el que diuen els medis de comunicació mm, no m'importa. El que m'importa és que eh, les pràctiques globals, no el dia a dia ni... No, no, a mi no m'interessa la xafarderia del que passa allà, però sí que el model de que els recursos eh, eh, que són col·lectius mm, siguin, estiguin nacionalitzats i que la tendència és sempre a privatitzar eh, els recursos eh, col·lectius, mm, per jo és, és, un, és un aspecte mm, que és bàsic. Sí, però tot això me pareix que, que està molt bé com a anàlisi eh, a fer, interessant, de cada un, de col·lectius diferents que cerquin la seva manera de gestionar el col·lectiu i, i tal. Però bé, mm, d'aquí el nivell de hipocresia tremenda d'aquest país en el qual mos passam dies sencers xerrant de com en Maduro xerrava de que havia un pajarito se le ha encarnat el, el Chávez i no sé què. No sé. Això, vull dir, en el final m'importa un, un preva i a més per diversos motius. En primer lloc perquè nosaltres aquí tenim líders que diuen que els escratxes són nazis, vull dir, no te preocupes que mierda d'esta tenemos a manta com per ir a buscar-la a l'exterior. Vull dir, consider que en aquest món global hi ha coses que són efectivament dignes de ser analitzades globalment, com són les persecucions, com són tantes altres coses, però coses com aquestes, vull dir, no hi ha cap sentit que ho analitzem. Mm, bé, jo crec que... que... Crec que en això que, que dius mm, jo veig una, també una raó, no? Que Espa crec que Espanya té un gran complex, és a dir, no sé si té relació a veure en la seva posició dins la Unió Europea, que és clarament inferior i de sotmetiment, però sembla com si Espanya encara, eh, o aquest, aquest tipus de països com Espanya encara tinguessin qualque cosa a dir eh, referent a, en, aquest, en aquests països de Sud-amèrica, no? No sé si és una sensació de, de superioritat, de dir, veus com que fan bonitures, veus com com no, no, són, no són per prendre en sèrio. Tenen un gran complexe i, i senten pintura la sensació i la necessitat de d'ensenyar com és un bon país i mostrar l'exemple de com no és un país seriós. I seguint en la línia de lo que, de lo que tu deies abans, Carles, mm, aquí tenen molt que callar i, i cercar eh, errors, errades en els altres països és una, una barbaritat perquè aquí tenim molt, moltes barbaritats i moltes coses que també els altres països es podrien assenyalar on s'ha dit. Jo veig aquí un complex d'Espanya de, molt, molt gran i la necessitat d'ensenyar de, en els altres com ser un bon país, cosa que en Espanya no és. Jo el que veig és que eh, sempre interessa presentar eh, aquesta revolució bolivariana, la figura d'en Chávez i ara també la figura d'en Maduro, primer com una figura amenaçant, Després, com una figura eh, mm, dictatorial, eh, ineficaç, mm, no sé, xarlatana, en definitiva, un paradigma de lo que no ha de ser un, un, un jefe d'un estat, no? o també com una figura messiànica. Vull dir, jo també. crec que qualsevol de les, de dues opcions probablement és errada. Vull dir, crec que qui més qui menys s'adona que, que probablement en Maduro pues no sigui a la perfecció en persona, com algunes persones volen, i que precisament eh, el procés bolivarià pues no sé, tal vegada té també els seus problemes i, i tal, i jo crec que analitzar les coses amb certa objectivitat de justícia social per a tots, pues, tampoc no, no, no, no, no, no hauria de ser cap problema. I, en canvi, eh, veig que mm, necessitem prendre partit concret i crear dos fronts de, de ja no debat, de discussió eterna entre les esquerres, la dreta i tal, cosa que fins a cert punt me sembla interessant que la gent analitzi i, i cregui el seu, la seva propi, i cregui en la seva pròpia ideologia, però per altra banda, mm, joder, ja és temps de, que, de ser un poc més madurs i no de veure la vida com un ir i venir de líderes eh, que nos enseñen el camino correcto. O sea, bueno, que cada uno analice los datos, que cada uno analice la experiencia bolivariana, como decía el compañero, pero que se deje de las chorradas de turno de si este és un dios o és un demonio. Podríem comparar una mica la situació que s'ha donat en la mort d'en Chávez, um, que jo, per cert, penso que en Chávez se l'ha respetat més en el moment que s'ha mort. Supos que molta gent ha fet una la i han xerrat d'ell pues bé, valorant un poc més eh, bueno, les sexis que, que ha tingut i, i ara aquesta setmana que oh, fa quasi un poc més d'una setmana que s'ha mort Margaret Thatcher eh, també s'han fet valoracions de tot tipus eh, en general en els mitjans espanyols eh, donant-li una, una importància que, que va tenir sense cap dubte però molt amable no? una perspectiva d'una senyora com, com si fos tot virtut és que, mm, clar, eh, Espanya critica obertament a eh, Nicolás Maduro o en Chávez com una figura fins i tot de, de rialla, que fa rialla, que és una burla de, de, del cap d'estat, però estan xerrant de que a Madrid se li vol posar el carrer, un, el nom d'un carrer d'Anna Margaret Thatcher. És a dir, de què estem parlant? Ens reim de, de les altres persones, però una, crec que era Nana Botella, que deia que era la seva, la seva figura i que estava decidida, i així ho vol fer i ho farà, posar-li el nom d'un carrer de Margaret Thatcher. És a dir, mmm, quina és la caricatura? Eh, fins a quin punt estic capacitats per riure-nos dels altres quan nosaltres som la caricatura més gran que, que, que podem tenir ara mateix com a exemple. No s'haurà fos, si estava parlant de Sara Montiel. que yo creo que sembla ja, és un ja carrer a Madrid. Ja, ja m'agradaria, ja m'agradaria que estigués de gran persona, sí. Jo crec que España con que som eh, del sur de, Europa yo creo que tenemos este complejo de que todo lo que esté más al sur, chungo, ¿sabes? Y hay que marcar una diferencia clara, y más aún si son esos indios que, bueno, que dejamos a medio civilizar por ahí, ¿no? Me llama la atención cómo se ceba eh, el mundo entero con las formas, las formas en las que se aplica la política en el corto, o sea, quiero decir, la forma en la que se debate en, Venezuela, la forma en la, de la oratoria en Venezuela, que desde luego no, no se aleja tanto de la oratoria que teníamos aquí antes y que ahora muchos echamos en falta, no? Porque que teníamos mancara, eh? ¿no? eh? No, no, ara... no, porque porque porque que teníamos ahora es neutra, ridícula, de xerrar molt absolutamente res. També és en Chávez en mm, xerrava sense cosa que no fan molt de polítics d'aquí. Bueno, xerrava sense llegir i deia directament això ho expropiarem i farem tal cosa, això ho nacionalitzarem i farem tal cosa. Avui dia això no se fa, avui dia se diu que se faran pagos en diferido com si fuera eh, un sueldo pero pactado a posteriori de... Vull dir, de què estem xerrant, no? Vull dir, només hem d'escoltar cada dia les declaracions dels nostres polítics. Quan n'hi ha, quan n'hi ha, ...y no es un decreto que Riva arriba el BOE, y compará, voy dir, amén cascabals, ¿no? Pero esto por un lado, pero por el otro tenemos el otro lado que no acepta ni una sola crítica, que tampoco nos soluciona nada, ¿no? En cambio, tú decías una cosa interesante sobre Thatcher, y yo creo que sobre Thatcher sí hay mucho que hablar y a nivel global, porque hay una diferencia entre Maduro, eh, este buen hombre muerto, y, y Thatcher, que también ha palmado, y es que, a diferencia de los de Venezuela, Thatcher no gobernó para, para Inglaterra, Thatcher gobernó para el mundo entero. Y el mundo entero es precisamente lo que es gracias y debido a Thatcher y no a, motivos extra de cada país. Quiero decir, que esta dona va a reconfigurar junto a Reagan el mundo tal y como lo tenemos hoy en día. Entonces, hay mucho que decir. Josep, ¿tú qué experiencia tienes en Margaret Thatcher? No me No, no, no, no Pero te, habría, te habría eh? gustado, ¿eh? No és mi tipus. A tu t'agrada més eh, una cosa més mediterrània, no? Més mediterrània. I a nivell de... no sé... de, de qualque fet històric d'aquesta senyora, tens qualque informació que mos puguis compartir? No, que se va entendre molt bé amb el Nixon. I, I amb en Reagan, no? Amb el Reagan, no. Sí, amb tots dos. Bueno, amb en Reagan, sobretot. Amb el Reagan, sí, sí, sí, sí, sí amb el Reagan. Se suposa que és un poc l'artífice, el duo Reagan-Thatcher d'aquesta... Bueno, el que seria és, és neoliberalisme. Bé, jo no sé qui va ser el que va dir que els capitals podien eh, passar transnacionalment d'un puesto a un altre i, i que això de que el capital nacional estava, havia de ser controlat per la, per als estats nacionals doncs s'havia acabat. Aquí, a partir d'aquí mm, jo començo a estar se me comencen a estirar els pèls de, d'escap. I de, és interessant veure que eh, Natatxa li han fet un funeral d'estat. 12 milions de, de lliures, no? Crec. Sí, ningú s'ha duit les mans en el cap ni res. Mm y a Federico Trillo, en Esperanza Aguirre, es decir, lo más granado de la sociedad y la política española. Esperanza Aguirre. Allí, claro, la, la castiza, que le llaman, muy orgullosa ella, se hace llamar. Pues tenemos ahí lo más granadito de, de la política española haciendo alarde de, su pasión por esta mujer y, como bien ha dicho Carlos, 12 millones de libras en un funeral de Estado que ella misma, hay que decir, dejó escrito cómo tenía que ser cada uno de los pasos que había que seguir en su funeral. Ella no le agradaba lo de ese despesa público, pero si se trataba de ese funeral, se puede hacer una sesión, ¿no? Claro. Con razón David Lynch dijo que había que privatizar su funeral. Ella la habría querido así. Ve. amb això hi ha una certa incoherència me en, es, en, aquest, eh, en aquesta idea de Natatzer d'organitzar el seu propi funeral i que sigui a compte dels contribuents de britànics però com les incoherències en que estem ja molt avançats no? jo us volia posar un altre àudio i si s'obtingués la majoria necessària declararia unilateralment la independència de Catalunya i obriria un procés constituent. Aquest és el manifest per a la convocatòria d'un procés constituent a Catalunya, firmat per Teresa Forcades i Arcadi Oliveres. I aquí tenim els seus autors. Teresa Forcades, monja benedictina del monestir de Sant Benet, doctora en Medicina i doctora en Teologia. I Arcadi... Heu sentit aquesta notícia? Teniu qualque informació? heu llegit aquest manifest que presenten Teresa Forcades i... Sí, en Arcadi és 100% mm, partidari de la CUP i el que es planteja és crear un, un estat d'opinió a, a partir de crear un moviment per eh, que la CUP no sigui simplement una opció eh, electoral, sinó que es plantegi eh, oberta a, a, més, a més sectors socials de, de Catalunya. Què vol dir exactament una, que no sigui només una opció electoral? Bueno, jo interpreto que en Arcadi aquesta senyora eh, combregant al 100% com Arcadi, en Arcadi ho ha reconegut amb, amb, amb l'opció política i opció econòmica i opció social de la CUP eh, no vol que mm, a, si, eh, a, que els plantejaments que fa la CUP siguin eh, exclusivament de la CUP, sinó que estiguin obertes a, a sectors de la, de la societat que poden complegar eh, amb, amb això. Per això vol crear un moviment constituent eh, de, de la base de lo que seria una Catalunya independent amb, amb caire eh, i amb, amb caire més social i posant en crisi el sistema actual. Macarena? Sí, no, jo havia llegit la notícia, encara no, he fullejat un poc el, el, aquest, aquest manifest, la que no he llegit en profunditat, però sí, en línia el que ha dit Josep Lluís, aquesta idea eh, ja es plantejava i ho he vist molt en la proclamació, bé, en aquells que volen, volen proclamar una Tercera República, ara l'aniversari de la segona ho hem vist, i han sortit molts intel·lectuals i molts de polítics dient que si es proclamés una tercera república hauria de tenir una base social més que política, no? que seria la manera de que una tercera república, o en el cas en el que parlam de el manifest d'en Arcadi Oliveres i Teresa Forcades una, un procés d'independència de Catalunya, ten, hauria de tenir una base social. Crec, i estic bastant d'acord amb això, de que si hem de crear un sistema nou, eh, s'hauria de crear entre tots. Perquè si se crea des d'un punt de vista polític o des del punt de vista dels polítics, correm el risc de canviar de, <laughs> canviar de sistema per a tenir els mateixos amos. I crec que continuaríem en el mateix el eh, sistema ha de caure i l'han de canviar nosaltres, l'ha de canviar la societat, i ha de ser la pròpia societat la que decideix qui, què vol, com ho vol i, i fer-ho tots junts, perquè els polítics, eh, si ha de, ha de, han de partir d'ells, no, tot seguirà igual. Un plantejament de la CUP, quan eh, se va presentar eh, tant eh, a la campanya electoral com a la presa de posició, són tres mm, són tres, sí, són tres eh, escons que té, és que es plantejava ser el cavall de Troia dins del Parlament català. O sigui, no es plantejava anar a competir, sinó a fer eh, que eh, en, el, en el Parlament eh, de Catalunya es, es xerrés de les coses que preocupen en el poble. Que trosquistes, no? Bueno, la CUP és, és, un plan, és, és una, una candidatura que mm, es planteja el tema de l'independentisme des de eh, l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya va ser un, un conglomerat de forces a Catalunya per tal de mm, antifranquista i, i amb caire de, democràtic i, i la, la gent que no es va se, sentir representada eh, dins del ordre eh, institucional que va suposar eh, la Constitució del 77 i després l'autonomia i, i així, doncs mm, van eh, continuar eh, cadascú en el seu àmbit mm, mm, treballant per aquesta opció fins que han cristal·litzat eh, amb aquesta cosa. Eh, la CUP funciona en, en pla horitzontal i assembleari, és a dir, que, que no, i, i, els, i els seus líders, o els, els, seus, perdó, els seus representants al, al Parlament, eh, seran rotatiu, rotatoris, és a dir, que aniran dimitint i aniran entrant uns altres durant aquests quatre anys. I la proposta que estan defensant, en tal cas, que això és el que jo no sabia, és precisament eh, bueno, Forcades i, i Oliveres, és donar suport en aquesta, en aquesta línia política. És, donar amplitud. No, per, perquè jo sí que me vaig pensar que era una proposta nova, sé que, no, sé que estava fent. donar amplitud. El que passa és que eh, de tot això que m'assembla molt noble, aquest esperit de, eh, fins a cert punt reformista d'aquestes persones que consideren que, bueno, que participant de, del sistema electoral o intentant reformar-lo podem arribar a un canvi real de, del sistema global, mm, pues, com dic, ho trob molt, molt noble, el eh? que passa que jo personalment eh, sí que ho considero francament improbable. <laughs> Vull dir, que hagi estat eh, alguna vegada en el Parlament, ja no dic eh, que se'n vagi en el Congrés, sinó en el Parlament de les Illes Balears, trobarà unes dinàmiques ben assentades, ben en funcionament i, i trobarà també una falta total i absoluta de decisió en aquella cambra que no té que veure per res amb el debat, que no té que veure per res amb la representativitat, que no té que veure per res en els documents que presenten els partits a l'hora que en el moment que se presenten a les eleccions, sinó que té més que veure amb una espècie d'estratègia matemàtica de vots i contravots de, i, i de rebotes concretos i, i a vegades no demasiado discretos entre, entre personalidades polítiques. ¿no? Esta, esta idea de crear un partido mejor que los que tenemos y crear un sistema político mejor que el que tenemos, en, pero insertado de alguna manera en el sistema democrático que ya tenemos con pequeñas reformas, a mí personalmente reconozco que se me viene un poco justa, aunque respete maravillosamente y primorosamente a estas personas, ¿no? Y que siempre me parece positivo que haya personas como esta que ofrezcan lo que ellos consideren para mejorar las cosas, ¿no? Y para hacerlas diferentes. Yo creo sinceramente, y es mi posición muy, muy personal, que hay maneras otras de hacer las cosas. Creo que hay formas de puentear este sistema sin necesidad de pasar por su picadora de carne. Creo que es verdad que eso de que dicen de que efectivamente el poder está en el pueblo y que el poder está en todas y cada una de las personas que hacen posible que las ruedas giren de este sistema nuestro, ¿no? Que podemos pararlas pero debemos hacerlo desde nuestra vida cotidiana, personal, desde nuestro contacto con otros, pero no buscando espacios inmensos de participación, sino que desde la pequeña participación creemos un entramado de participación real, ¿no? Y esto los partidos políticos, aun cuando nacen, como es el caso, con, con muy buenas intenciones tienden a acabar eh, fallando en algún momento en el que se toman decisiones políticas a alto nivel que no permiten en absoluto esta clase de, funcionamiento. ¿no? Entonces, esta idea del caballo de Troya, que me parece un entrismo maravilloso, un poco al estilo del Scratch, pero dentro de la cámara, porque me parece que al fin y al cabo puede, <laughs> puede ser un poco también ese, esa finalidad, ¿no? Facilitar que esa clase de, conciencia llegue a la Cámara. Creo que se va a dar contra un muro mm, muy, muy, muy, muy bien formado que es el de una clase política que no es para nada permeable, ni mucho menos a las ideas de estas personas, pero menos todavía a la conciencia o a la vergüenza. O sea que es como dar, eh, como en Monty Python, los que ves de masa cuadrada, es como atacar un castillo con gallinas, eh, tirándole gallinas. Es una cosa absurda y, y sin ningún sentido. Personalmente digo, ¿eh? Tampoco, también es cierto que efectivamente si todos nos uniéramos en esta fuerza del pueblo que, comentaba antes, efectivamente podríamos entrar en tromba en la representatividad política. Pero ¿para qué? Si podemos hacerlo sin necesidad de mediar por eso. Yo diría que es, el eh, Parlament frecuentemente que, em, un organismo que no tiene mucha utilidad, eh, para todo el sistema político es perfectible en la qual, si és perfectible, vol dir que se pot millorar, no? Qualsevol iniciativa que sigui que, que doni un, diguéssim, un, que, que generi una millora, una millora que ve eh, segurament de la mà d'una educació política, la millor d'una pedagogia política, pues això eh, automàticament significa una millora. Però és que jo no crec que haguem de canviar la perspectiva en la qual fent feina amb aquest sistema, ja no dic polític, vull dir, amb aquest sistema global, econòmic, socioeconòmic. Jo crec que el que hem de fer és canviar el sistema. Per tant, entrar en aquest funcionament per canviar-lo de manera que finalment deixi d'existir, de, pens que, que és una pèrdua d'energia de, Mm, probablemente poco poco efectiva. a decir el sistema necesita efectivamente una base social que ho que un sistema que deja de, funcionar por desuso pues probablemente eh, es, es más práctico que intentar reventarlo a base de introducirse dentro como caballos de Troya y plantar bombas Estoy hablando de, evidentemente, bombas ideológicas, bombas de cambio de conciencia dentro de las cámaras de representación. ¿no? A mí personalmente se me hace un poco complicado, habiendo, como lo he hecho, participado del sistema político de alguna manera y humildemente. ¿no? Me parece que efectivamente todo es mejorable, pero a veces no se trata de mejorar las cosas, sino cambiar algo que de base es injusto y, que no, no representa ninguna, ninguna representatividad, valga la redundancia. Bé, y aquest cambio se genera amb un cambio vull dir, sumant de gent, en definitiva. Sí, pero no mirando de cara a las cámaras, ni a los, o sea, no mirando de cara a este sistema representativo, sino buscando una democracia real y buscando poner en marcha iniciativas reales de cambio del entorno. ¿Entiendes? O sea, yo desde mi perspectiva creo que simple y llanamente debemos puentear este sistema, echar un puente sobre él, no intentar crear algo nuevo de, esa inmundicia que tampoco nos, gusta, sino que creo sinceramente que hay otras maneras y otros sistemas que todavía están por explorar, que todos conocemos, que tienen nombres, que tienen libros y que tienen ideólogos y que se han intentado llevar a cabo y en algunos casos con algún éxito, que se pueden explorar, ¿por qué no? y se puede ver si de alguna manera se llevan <laughs> algún premio, ¿no? Lo que pasa es que debemos tener la valentía de hacerlo. Incluso que ja estan fetes sí. i que ja han funcionat. Uh, que no que... Eh, són coses que s'hagi d'explorar o que s'hagi de que s'hagi d'experimentar. A Catalunya hi ha, uns, eh, hi ha un col·lectiu de 1.700, per mi vaig sentir l'altre dia per la ràdio, 1.700 persones que ja funcionen a la seva vida quotidiana realment, diguéssim, a la, a la majoria de les situacions sense cap moneda, per exemple però no només per coses puntuals, sinó per cada cosa que fan, o sigui, per comprar eh, els aliments, per fer es dinar i et sopar i es berenar de cada dia, per dur a escola els, els nins, per vestir, per, per, per comprar la roba eh, en, eh, a la família, vull dir, i tot això ho fan sense dobbes. Vull dir, això se pot fer. Macarena, tu te pareix que... Um, bé, que què opines tu d'aquesta proposta? Mm, jo estic molt d'acord amb, eh, amb en Carles. Jo eh, crec que en el que proposen ells d'una idea social, és a dir, de donar la força a les persones, a la comunitat, però sí que me sembla molt perillós la idea de ficar-se en el sistema, perquè estan parlant d'un sistema electoral, social, polític, on no hi caben les propostes diferents i més la eh, pròpia participació. Més, eh, jo crec que, que si vols reformar el sistema, malauradament eh, el sistema t'obliga a formar part d'ell. I una vegada que formes part del sistema, el sistema t'absorbeix i, i ja formes part de la roda. I, a més, aquest sistema està fet eh, amb unes normes que estan fetes per evitar aquestes situacions, per evitar un bombardeig d'alternatives. És una roda que no atura, no aturarà mai. I ficar-se allà de dins, com diu en només té dues, per jo, té dues sortides. O bé acabar formant part de la roda i quedar absorbit per a tota aquesta situació, o bé eh, eh, fer una despesa d'energies massa gran i, i, i cremes. És a dir, en aquest, aquesta classe de propostes ja ho hem vist, gent que es crema, que, que no, no, ja perds il·lusió, ja perd eh, aquesta, aquesta idea de voler canviar les coses i crec que en la línia de la que ha dit en Carles el més important és, són les persones, és a dir, una pressió social. Sense una pressió social, sense un moviment de canvi de la gent, una idea no pot eh, tenir una, un, un èxit, una victòria. Si la gent no, no canvia, per molt que vulguem canviar el sistema, diguem, la cúpula de, de, de la, la cima de la muntanya, no, mm, crec que, tot i que la idea sigui bona, no acabarà triomfant. Um, què penses tu del tema de moneda social i alternatives d'aquest tipus? Jo, mentre, mentre mm, l'accés als productes eh, vinguin de quilòmetres i quilòmetres nostres, o sigui, la cosa està complicada. Perquè, clar, estem xerrant d'intercanvi de matèries que s'han produït i s'han fabricat, a lo millor a la Xina, o a lo millor eh, cafè que ve de Colòmbia. I, saps? O sigui, i el, el microintercanvi entre una comunitat petita, mm, bueno, mm, té un, un valor, que és el valor mm, humà de, eh, i solidari eh, però que hem de ser conscients de que t'estàs il·luminant amb petroli que ve de fora d'Espanya, que t'estàs eh, mm, estàs agafant mm, matèries primes i, i estàs intercanviant matèries primes que prèviament han arribat a, a la nostra ciutat o a, a l'àmbit eh, on aquestes persones eh, se troben. O sigui que no estan partint d'una economia primitiva, eh? de, de, de la natura a, a la comunitat i la comunitat de la natura. Estan xerrant de coses ja, mm, d'intercanviar productes ja manufacturats. És a dir, això una qüestió. I mm, perquè penso, penso que no s'ha tancat el tema de la CUP i el que deies de l'Arcadi Oliveres, eh, hi ha una altra experiència. És que el segle XXI serà una amalgama d'experiències, no? Eh, que és el, bueno, el, el moviment del PP eh, eh, Grillo, o Grillo. Sí, també, sí, que eh, podria ser aquests, equiparable... Aquests, que, són, aquests són el, el 25% de, de, la, de la Càmera mm, del Parlament italià. És que aquí, quan s'està parlant d'aquesta proposta política, que és un poc més allà, segons m'ho estaves dient, mm, jo crec que no hem de perdre de vista que s'està parlant d'un procés constituent, no de eh, entrar en el Parlament per fer, i per fer discursos i tal, sinó d'un procés constituent que és una cosa molt més ambiciosa i molt més àmplia. I aquí sí que va tot el tema... Jo parlava d'educació abans, no? de, de sumar molt voluntats de gent, però amb una, amb una orientació. Per això m'apareix interessant que hi hagi dos referents que des de fa ja molts anys eh, tenen una perspectiva pedagògica i són eh, un, uns orientadors socials reconeguts. La CUP no la CUP no s'hagués presentat eh, com a candidatura al Parlament de Catalunya si eh, abans no hagués, no hagués, eh, no hagués eh, mm, passat el de l'11 de setembre de l'any passat i eh, no es plantegés la possibilitat d'un eh, un procés constituent diferent, desmarcat de la monarquia, desmarcat de, de, o sigui, directament republicà, i ells el que volien era estar allà al mig per emprenyar, per dir la seva i esperar, esperar a veure, a veure què passa. Què és el mateix que estan fent els, 20, els, els italians, que són quatre partits, dels quals tres eh, són de caire eh, democràtic eh, clàssic i, i un el que va allà a dir que així no. I només <laughs> s'ha presentat a dir així no. Sí, el que passa és que, en primer lloc, això que dèiem de l'economia, evidentment no vivim, eh, no tenim l'alternativa de dir tornem a viure en el bosc perquè, per començar, no n'hi ha de bosc, ja, no? Però per seguir depenem d'una sèrie de coses que, evidentment, nosaltres no podem produir. Podem dir, mos posam com dèiem, mos Podem, eh, podem dir que posam aerogeneradors, però aquests aerogeneradors eh, se fabriquen de qualque manera i no els fabricam en el taller de, de devora amb fustes i amb, saps? I amb verba, vull dir. Però això no vol dir que... En palets. En palets, en palets se poden encara fer moltes no. coses, però un aerogenerador no, encara no estic segur. Però bueno, el que sí que, que pens que com a moviment de canvi, i és així, aquí on, on venc, vull dir, com a moviment de canvi, pot ser més efectiu eh, treballar en alternatives reals de vida quotidiana i de canvis reals a la quotidianitat i de canvis reals i efectius a l'hora de treballar en les necessitats de la gent, des de la gent i des de la implicació personal de cada una d'aquestes persones, que no creant constructes polítics que a l'hora de la veritat eh, s'hauran de, hauran de passar per damunt de tota una sèrie de sensibilitats concretes de col·lectius i de persones per arribar a les necessitats generals que sempre se deixen a molta de gent pel camí. No? Vull dir, jo crec que està bé que, que tothom participi, jo crec que això és una alternativa pensada per molts, però també pens que coses com lo d'en Grillo, aquest, eh, el propi el sistema no és governable a través ni amb Mm, criaturas como, como el movimiento 5 estrellas. ¿Qué pasa cuando ocurre algo como el movimiento 5 estrellas con el que por lo demás simpatizo en muchos casos? Pues qué pasa que entra en el Parlamento en Italia y el Parlamento en Italia se convierte en un avispero infernal que no hay Dios que lo maneje, ni, ni, los que, ni los de antes, ni los de ahora, porque entre otras cosas entramos, como ha dicho Petjus, entram a el no, i la nostra perspectiva és la perspectiva del no, perquè amb altres coses no estic d'acord, o més amb el no. Però això millora o empitjora el que hi havia? El que sé és que no veig... Eh, com que dèiem que havien d'enfocar cap a un objectiu, no estic segur que s'acompleixi cap objectiu amb aquesta estratègia que l'única el que du que no di que sí, ni yo ni yo porque lo que tenim, evidentemente, no son partidarios de esa situación que está de balsa de aceite política en la que vivimos, Pero el crear un caos reptante en una cámara como esta, bueno, pues hasta cierto punto creo que se están enfocando un montón de energías a decir no sin que eso nos lleve realmente a ninguna solución para nadie más que una desestructuración un poco permanente, ¿no? Que es cierto que me imagino que en algún momento eso se puede convertir en una ola que lleve a que muchos más voten a tal, pero entonces llegará el problema y es esto que es que era un no y era lo que estábamos de acuerdo, tendremos que vertebrarlo en un montón de alternativas políticas para las cuales probablemente no estemos preparados porque los colectivos que forman parte de esto no son colectivos realmente. A ver, eh, desde la Segunda Guerra Mundial fins a, acabat el segle XX, eh, hi ha hagut bàsicament dos moviments. El moviment hippie, que eh, es plantejava d'alguna manera, mm, però d'una manera molt massiva, eh, molt massiva i a la vegada molt, molt simple, eh, és aquesta qüestió solidària i d'eliminar eh, les monedes de canvi a base de comunes, eh, bueno, ha estat una experiència. I després un altre moviment que és el moviment Provo, que penso que es deia així, eh, a Amsterdam o, o a Dinamarca també i tal. O sigui que el que són comunes dins d'un espai eh, dins de, de, de, del nostre planeta bueno, ja eh, han hagut experiències. Sí, jo també penso que, que ha hagut experiències... Bé, que tenim ja moltes experiències com a per saber Ehm, de qualque manera quines són les pautes o quines són les possibilitats que poden sortir des de des del que seria jo, jo d'abans un moviment constituent. És que per jo aquesta és la clau. Es, eh, es, eh, hem parlat bastant de alternatives que no són pròpiament polítiques sinó més socials, més d'una economia ehm, eh, alternativa vinculada en el creixement, Eh, realment això és una perspectiva que ja fa estona que defensa molta de gent, entre d'altres Narcadi Oliveres, ha estat un gran defensor des de creixement ja des de fa estona. Jo crec que la primera persona que vaig escoltar que parlava de creixement era Narcadi Oliveres, amb la qual una vegada que, que jo no sé quin és el plantejament polític de Narcadi Oliveres, però que se comença a donar suport eh, diguéssim que les persones, per eh, això, per això de que, que eren referents, no? aquests referents comencen a, a apuntar cap al Parlament, eh, en definitiva no m'apareix que siguin idees que estiguin confrontades, sinó, amb això ja som optimista, m'apareix que és una manera de, de, de cobrir distints, eh, distintes línies estratègiques per, per arribar a fer un canvi social important que, i desitjable. Però tu creus que per eh, aquest, aquest camí constituent i en el sentit... Perquè jo vull dir que no, jo no xer d'economia de, alternativa, jo xer de sistemes de participació, que això és diferent. Vull dir que eh, passa per l'economia, però passa per qualsevol altra perspectiva humana, no, no només per l'economia. Però crec que... bueno, això que dius trob que és interessant en el sentit de que els processos constituents són interessants per qualsevol cosa, però no entenc que necessàriament hagi de ser un procés constituent encaminat cap a un constructe polític. Vull dir, jo crec que realment tenim la capacitat de millorar les coses, jo crec que realment tenim la capacitat de canviar les coses, no necessàriament des de la perspectiva de la comuna, però sí necessàriament des del sentit de la participació directa enfocada de forma estructurada i ordenada, i això se pot fer, o almenys hi ha teories que així ho expliquen, i crec realment que perseguir, per exemple, en Arcadi Oliveres o perseguir eh, en aquesta monja que, que, que sap de tantes coses, mm, no veig que, que ho, ho haguem de seguir cap a la política. Vull dir, crec que ho podríem seguir cap a altres bandes, cap a crear realment una entitat, sigui, llama-lo X, el que sea, de creació de plataforma d'iniciativa, de plataforma de nous noves formes de participar i de viure, siguin aquestes quines siguin, encara ho hem de veure, però i de cercar les necessitats i cercar els, objectius i cercar les eines que ens duguin a canviar i a eh, acabar amb aquestes necessitats. I jo no crec que sigui necessàriament això passar per un procés constituent d'un constructe polític, sinó que podrien constituir altres tantes coses que encara no hem constituït. Que estem constituint, també, no? Mm. que s'estan creant. No, jo Com crec... Com parlaves tu fa una estona. No, crec que fins a cert punt no ho estem fent. Vull dir, crec que encara estem... Sabeu que diumenge va haver una fira de cotxarxa aquí a... Bé, a però, però jo crec que és vera que generalment encara estem en aquest moment en el qual tothom vol que hi hagi un canvi però són, són poca gent ses que realment se volen implicar a dir, escolta, he de canviar el meu mètode de, de viure cada dia i ho faré d'una altra manera i ho faré en relació amb altres persones. No sé si teniu més comentaris, Macarena? No, jo reafirmant-me en, en quedat en Carles i en la idea de, de que sembla, i això és una perspectiva general, és una perspectiva general, eh, una, percepció que tinc, que mm, el canvi ha de venir des del punt de vista polític. Sembla que, que si no és una altra manera no, no es pot fer el canvi. I ho veiem moltes vegades en la percepció de la gent. Ah, hi ha una manifestació. I sempre hi ha algú que te diu, però és que si no, no aconseguirem res així. I crec que ja va sent hora de que la gent, tant aquesta gent que vol canviar, ho faci de veres i s'exemple eh, és el dia a dia. La, el, el moviment se demuestra andant, no? No ho diuen així? Lluís, hola, Josep Lluís. Ara és que no se me sentia, però ja se me sent. Volies dir res més? No, dir dues coses. Eh, de creixement, consumo mínim, consumo zero, i no endeutar-se, eh? no, no, no tenir compromisos de deute i i si has de tocar els diners és mm, per deixar-los en un raconet i no depositar-se en un banc. I de que són els deures, com us és en Josep Lluís, que se'n va a fer feina a Menorca una temporada, és a dir, com us podràs escoltar per internet de moment. Gràcies, Carles, Macarena i Pep Lluís i eh, tot qui hagi aconseguit escoltar aquest programa ho hem d'agrair perquè per nosaltres és gratificant saber que hi ha gent que ens escolta i de mos tornarem a juntar aquí el proper dijous a Paraula de Tortuga des de la ràdio Tortuga. música se mueve a paso de tortuga.